Die Heere het voor mij gesê, Mensekind, gaan sê voor jou mensen, wanneer ek leer teen land stier, kies die mensen van die land iemand wat wacht staan. As hy die vijand sien aankom, maak hy alarm om die mensen te waarskie. As die mensen wat die alarm hoor, hulle nie daaraan stier nie, is dit hulle eie skuld as hulle doodgemaak word. Hulle het die waarskiewing gekry, maar wel nie luister nie, hulle is verantwoordelijk voor hulle eie dood. As hulle hulle aan die waarschuwing gesteer het, zou hulle hulle self gereed het. Maar als hy wacht die vijand sien aankom en nie alarm maak nie, is hij verantwoordelijk als mensen sterf. Hulle sal doodgemaak word oor hulle eie sondes, maar ik hou die wacht verantwoordelijk. Mensenkind, ik maak jou die wacht voor de mensen van Israël. Luister na wat ik voor jou sê en waarskie hulle namens mij. Als ik zeg dat bose mensen zal sterven en je waarskie hulle nie oor hulle optrede nie, zal hulle sterf oor hulle sondes, maar ik hou jou verantwoordelijk voor hulle dood. Maar als hulle waarskie om om te draaien en hulle weier om dit te doen, zal hulle doodgaan oor hulle sondes, maar jy sal niet daarvoor verantwoordelijk gehou word nie. Mense kind, sê vir die mense van Israël, jylle sê, ons oortredings en sondes res zwaar op ons. Ons vergaan, hoe gaan ons oorleef, so zeker als wat ik leef, sê die oppermachtige Heere, ik wil niet eens schuldige mensen moet doodgaan nie. Ik wil net dat er hulle moet omdraai van hulle bose optreden zodat so hulle kan leven. Draai om, draai weg van jullie boosheid, mensen van Israël. Hoe kom wil jullie doodgaan, mensen kind, sê vir jou volksgenote, die goede dade van rechtvaardige mensen zal hulle niet red als hulle zonde doen nie. En die zondes van bose mensen zal niet teen hulle tel as hulle hulle bekeer en wegraai van hulle zonde nie. Als ik vir rechtvaardige mense sê hulle sal lewe, maar hulle begin dan zonde doen en verwacht dat hulle rechte optreden van die verlede hulle sal red, dan zal niks van hulle goede daden onthou word nie. Ek sal hulle oor hulle sondes vernietig. Als ik vir bose mense sê hulle sal doodgaan, maar hulle draai weg van hulle sondes en doen wat reg en goed is, soos die goed teruggeef wat hulle as waarborg verskuld gehou het, of terugbetal wat hulle gesteel het, lewe volgens die wette wat lewe bring en niet doen wat verkeerd is nie, as hulle dit doen, sal hulle beslis lewe en nie doodgemaak word nie. Hulle sondes sal nie teen hulle gehou word nie, hulle doen wat reg en goed is, en hulle sal verseker lewe. Je ja, mensen sê, die Heere tree nie rechtvaardig op nie, maar dis julle wat niet rechtvaardig optree nie. As mense wat rechtvaardig is, wegdraai in die slechte begin doen, sal hulle doodgemaak word. En wanneer mensen wat verkeerd doen, wegdraai en begin doen wat goed en reg is, zal hulle leven. Mensen van Israël, jullie sê, die Heere tree nie rechtvaardig op nie. Maar ik oordeel elkeen van jullie volgens sy of haar dade. Op 8 januari, in die twaalfde jaar van ons ballingskap, het een man wat uit Jerusalem ons nabij, na my toegekom en gesê, die stad het geval, Die vorige aand het die Heere aan mij verskyn en mijn mond oopgemaak zodat ik kon praat toe die man die volgende ochtend bij mij kom. Toe het die Heere vir my gesê, Mense kind, die mensen van Jeda wat tussen die pijlopen in die land Israël bly, sê, Abraham was net één mens, en toch het hij die hele land gekry. Ons is baie, die land behoort nou al ons gegeet te word. Sê vir die mense die oppermachtige Heere sê, Julle eet vlijs met bloed daarin aanbid afgoede en vermoor onskuldig is. Julle is moordenaars, afgoedstienaars en echtbrekers. Behoort die land aan julle gegee te word, sê vir hulle die oppermachtige Heere sê, so zeker as ik leef, die mensen wat tussen die pijn op leef, sal dier die zwaar doodgemaak word. Die wat in die oopveld bly, sal dier wilde dieren doodgemaak word. Die wat in forte en grote wegkruip, zal van ziekte doodgaan. Ik vernietig die land in die mensen ze trots. Hulle mag zal gebreek worden. Israëlse bergen zal verlaten lee. Niemand zal door trek nie. Die dag als ik die land verwoes het oor hulle wanglijke dade, zal hulle weet dat ik die Heere is. Mensen kind, ja mensen praat achter je rug. Hulle praat oor jou in hulle huise en by hulle dieren. Hulle sê, kom, laat ons gekskeer. Kom ons gaan oor wat die profeet ons vertel wat die Heere sê. Hulle kom en luister even vroom na jou prediking, maar hulle doen nie wat ek vir hulle sê nie. Met hulle monde belei hulle liefde, maar hulle harte is net achter geld aan. Je vermaak hulle soos iemand wat liefdesliekies met een mooie stem sing of goede muziek maak. Hulle hoor wat jy sê, maar doen dit niet. maar als al hierdie verschrikkelijke dingen gebeur, en dit gaan gebeur, zal hulle weet dat daar een profeet tussen hulle was.